Добалакаємо іншим разом. А сам подумав, що Ірша сказав не те, що йому хотілося від нього почути. Їм так і не випало докінчити цю розмову. Увечері Сергій гуляв з Іриною на Володимирській гірці але не біля самого Володимира, а на тих алейках, що мов би, повисли над крутизною, якби зірвався, скотився просто на поділ. Крізь зелене віття поблискували шиби фунікулера і м'яко й неухильно долав одну й ту ж путь. Ірша спочатку хотів розповісти Ірині про натяки вечірка але потім передумав. Ірина була якась замислена, задивлена кудись. Не розповів і про розмову з Тищенком. Поглянь, яка сутінь, сказала вона, зіткана з чогось незримого, нематеріального. Проплав прогудів, звук якийсь дивний. По-моєму, навіть ці дерева нереальні. Я їх такими ніколи не бачила. Все на світі атоми, якось особливо жорстко заперечив він. Щезають одні речовини, перетворюються в інші, і ці дерева. Попід ними пройшли легіони закоханих. Я читав у когось, здається, в Нечуя Левицького, вечір на Володимирській гірці оркестр, офіцери, пари і немає. Отак і ми колись. Але, може, існують різні атоми, незгідливо сказала вона. Ну, фізичні і духовні. Шановна, ти пливеш прямо в ідеалізм, засміявся він. Не чіпляйся за слова. Ну, я їх вигадав. Але ж вигадали люди. Давай забудемо їх, викреслимо. Це що ж забути всю історію і розпочати нову нам двом? Ну, зрозуміло, не насправжки, так, умовно. Немає ніякого ідеалізму. Атоми є різні. Нехай тільки на цей вечір є духовні атоми духу якими-небудь духоніми, духоніми вечірнього серпанку, солов'їного співу, кохання. Бачиш, ми починаємо спочатку вигадувати термінологію і не найкращим чином. Вона образилася. Їй хотілося пофантазувати разом з ним, щоб фантазія була спільною щоб відчутися безсмертними, і не так самим, як відчути безсмертним власне кохання. Ну хіба не можна припустити, що про це ніхто не знатиме? Вона ж не лем, якого читають і який мусить усе обґрунтовувати, нехай і умовно. Тут політ двох душ, двох сердець, але знову ж політ не фізичний, бо серця, як відомо, літати не можуть, їхні крила кохання. Їй стало сумно. Надто від згадки, що Тищенко здебільшого одразу ж приймав правила гри. Трохи іронічно, з усмішкою, але приймав. Ви з Фаетона? Ах, з 34 століття мандруєте в часі. У вас там почим на базарі барабуля? знаєте, що таке базар? А це ну, таке лопухи, знаєте? Бачите вперше. А що таке втерти носа? Знаєте? Зараз відчуєте на собі. Або гаразд, мені ніколи, мандруйте далі. Зараз до вас зайде галка, спуститеся в печерний період. Розпитайте, по чому там шкури. Не забудьте прихопити по одній з печерних ведмедів.